nkuko rero mubizi abakura muri kino kiganiro gira icushikirije murashikiriza ivyumviro byanyu mu rupfasoni atagutyoza aba canke bariya reka rero mukanyisase imbere yuko nugurura murongo ndabwire amwe mu makuru twashoboye kubashikiriza muri ino ndwi Giricho Shikiriji. Giricho Shikiriji. nuko rero murabyumvishije yuko abafungwa 19 bamaze cyakane cy'umunyororo bakatiwe barekuwe ku munsi wa kane n'umushikiranganje ubutungane ku iboro rikuru rya hariya mu ruyigi umushikiranganje Domire Banyankibona ahanura abarekugwa kwigenza neza mu kibano no kudakora amakosa yari yatumye bafungwa kindi naco mwarumvishije ko guteza imbere urudandazwa rwo kwiyunguruza hakoreshejwe ikiyaga Tanganyika nivyo abegwa nico gisata bahuriye mu bahuriye mu muryango ukoresha inzira zo mu mazi e, e, ku mugabane wa Afurika ni byo byatumye bahurira hano mu gisagara cya Bujumbura kugira bavugane kuri ibyo aho rero Jacques Bigirimana muyobozi mukuru w'ibivuko n'indarayi mu Burundi avuga ko baziga n'ingene hojaho amategeko amwamwe agenga icyo gisata mwarumvise ko abantu barenga kuri miliyoni amajana 33 nibo bakenewe ubutabazi nkuko biri mu cegeranyo cishyiramwe oni riraba abimukira OYM e kibishikiriza ku eh, muri eh, muri ico cegeranyo co mu kwezi kwa kwigenekerezo rya 19 kwezi k'umunani amakungu ahimbaza umunsi muza makungu hariwe ubutabazi iryo shira hamwe oni risaba abitura abi, abi, abi, OEM gisanga ko ari mu ngorane bakeneye ubufasha bitumwe n'intambara indiyane za politike ihindagurika ry'ibihe kiza cya covid cumi n'icyenda hamwe n'ubukene mwumvise kandi mu makuru twabashikirije uno munsi y'uko mu burundi abakeneye gufashwa ngo ngo bangana no miliyoni n'ibihumbi amajana umunani buri aho muri bo abafashwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oca bafatikanijwe na leta nk'uko biri muri icyo cyegeranyo nuko kandi mwarumvishije ko mu makuru atandukanye twagiye turabashikiriza ngaha kuri radio. isanganiro ni menshi cyane harimo ibijanye n'ubukene bw'amazi hariya mu ntara ya Cibitoke murabyumvise ko twabivuze ko ku munsi w'ejo eka ni amakuru menshi cyane ico twa gusaba rero nuko nawe uhawe ikaze kugira ngo ugire icyo ushikirije kuri amakuru twabashikirije nuko rero abaza kwakura muza kwakura kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa 183 amajana 933 abo niko bakoresha muhora wa limiter hariho rero n'abakoresha muhora wa Econet ni kuri 60 76 ubusa 183 amajana 933 aho mperuka kuri no micro muri kino kiganiro harabambwiye ngo uzatubwira nizo nimero za fix ngo twebwe tuba dukoresha ona mobe biratworohera nuko rero ukoresha ona mobe Allô Oui, allô Mhm. biboneka ko mubandanye mwakura mubandanye mwakura ndabona hari yanyi mu buhinga bw'ivyuma bariko bararaba ingene babitunganya neza kugira dushobore kumvikana ukuri kwamye uwundi munywanyi yashitse ku murongo aro aro aha we rero ufise icyo ushaka gushikiriza e, mu kabisa biraza gutungana urabe gusa kutuyinite dukuye mu telefone kugira uze kumpamagara umbwire aro uyu aro mhm. kumbure hariya ndabona alphonse kubwimana hariho abantu baheze umunyoro ugasanga bagumye ngaho mm. bagaheza umunyororo ibyo ni byo rero mvuga niboneye si ukuvuga ngo ngo ni inkuru mbarirano wabibonye hehe feredina narigeze kuba nabibona na jenali mm. eh, kandi nihanganisha abakiriya yuko imana izoha bakavayo nabone mhm. rero ugasanga umuntu ahejeje umunyororo ukwezi kuraheze amezi atanu araheze nta kintu baramwereka twarakungururije mm. twaragize mm. ageze kurekara mu kazi ubona haje igikaratasi bati burya rero we barakungururije wewe umugabo yarahejeje umunyorono nta na kimwe yigeze amenya rero nicyo gituma umushikiranganzi icyo gikorwa akoze nakwira aje ku maberero yose mhm, azosanga ari benshi cyane mm. usanga barejeje umunyororo yaba ikigongo cya nyir'icyayi mukuru w'igihugu iyo ishobora gukora ko jewe eh, je ntakubesha aya mashirahamwe eh, yantabariza na sene cyane yafashije ico gihe kugira ngo zikingwe kubw'ikigongo n'ayandi hose asa n'uranije umunyororo mm. eh, nubatera akamvuga ati baragenda bagendane wa mutima ah, w'ubuntu mhm. kandi basanzwe bawufise mm. ejo ntitwumve bati bariko ingabo ziko zonona ibi ibi n'ibi n'ibi noneho no muri somaliya bigenza neza kenshi niyo bagiye turamenyereye mugabo rero nkatera akamaro kuri bihugu bya yasi mhm. barabe barabe eh, iyo migwi igwana iyo ari izi bintu biri kirasaba mhm. n'amabanga ubwo ntitukivuga abantu twaraguriwe aho kanyobwa uvuga ni akahe donasi kagurwa bitatu n'atanu ibijyanye n'inzoga za burarudi eh. barajyaguye kweri abantu turifumbereje mm-hmm. ariko uno munsi mutubwira ku nkuru tuba twashikirije ngaha ku isanganiro ayo makuru ajyanye n'inkuru zibanga mu kibano ariko wa mbere muri ayo wanyu bavugwa make ikibazo cyahe icyo kibazo cy'ingabo zagiye hariya muri kongo eh, twasabaye yasembere ko yokomeza ikagwiza n'abandi mm, ariko donasi yaciye ava ku murongo ariko yari yamaze gushikiriza icyumviro cyiwe undi munywanyi ku murongo ndakwakiriye n'umushyamakuru wo kubisanganira mahoro mm, neza muri bande mutwakuye muri ko muraganira na erike ngozi inde eriya erike mu ah kaze erike kutubwira ugirie nawe icushikirije nga mukayongozi kayongozi yego je nacyo nagomba gushikiriza mhm mm mushikiranga ngikwere uko turagendera mabohero gose mu mutungane mhm igikorwa rwose ahubwo imana imuhezagire cyane n'igishimo cyo kumushimira mm. hariho nk'abantu usanga bari mu mabohero umumenyeshamakuru ugasanga aramaze nk'umwaka ataraze kuburana yagira aragenda kuburana nawe ugasanga n'uwo baburana ntiyigera ahashika nk'umunsi ahubwo uyu mubyeyi rwose imana imuhezagire guhagarara amerewe nabi mu mabohero wa mubyeyi we umumenyeshamakuru ibyo biramaze gushika ko none nawe erike mmm e, ugasanga ibitigiri byabaye biragura mmm urakoze Eric ora gukosa buto buto bwari guherera ibino mu mitumba ko twarinze gushikira iyo mu ntara ugasanga nikibazo gozo kabisa mmm ariko niko ndumva ingoma zivuga impande yawe Eric hari urubanza cyane mushitsi yabagende ndiko numva ingoma ziriko ziravuga impande yawe iradiyo eh, ego ariko nuko ah, iyo utembereye utambwira ati nyabura natembereye shawa ingarutse nzokubwira kure ndabikwemereye reka mbe ndashima eh, nzopfuma ngarukira ngaho i buganda tuzopfuma tuhahurira nje kuraba mu karibu karibu tena eh, kaze rero mhm, kaze eh, nagira ngaruke ko aya makuru ajyanye n'iki cyegeranyo gitangwa nyamara yo ni kijyanye n'uko abantu bakeneye imfungurwa ari mm, benshi mm. none ga yeme tubigira gute ko numva abantu bakeneye imfungurwa ari benshi kandi n'ibihugu nabyo bivanye n'ihindagurika ry'ibihe mbona bisigaye binanirwa kuko na bamwe bajejwe kugaburira abana ku mashuri muri ino minsi yo kurangiza umwaka w'ishuri babazaniye eh, ibiharage bigaragara mm. biragoye biragoye abajejwe intwaro ntibaze baraba ukuntu bobifata nk'aha mu burundu urabona twari dusanzwe tutari dufashwe tutofashwe n'icyo kiza mm-hmm. kubera dufite amazi menshi hamwe bikoze nko ku bihugu bigenzi bifise uburyo bukwiye bikadukwegera nk'izi nzuzi za rusizi hama tukavomera imirima urumva ko abantu boronka imfungurwa mm. hanyuma rero tukiri ngaho naho uburundi buhiriwe buhishije muri ino minsi nanumvise ko bwarose ingabire y'umuceri e, e, na cyane cyane igihugu cy'ubuyapani mm. ariko rero numvise ngo ngo bazosha bawugurisha none bawugurishe kandi wumva icyo cyegeranyo kivuga ibyo bafungura nabi ahubwo nyabura ngo ahubwo nyabuna ntiyabandanije icyumviro ngo ahubwo nyabuna kumbure manuel uze kuri abo garuke urangize icyumviro cyawe ahubwo nyabuna ihere umwanya uracahari undi munywanyi ku murongo aro mwiriwe cyane mwiriwe neza ni sawa izo mvo mm. hariho nk'abana usanga batagira ababyeyi mm-hmm. ugasanga afise umwe ugasanga afise umwe mm. ugasanga ntafise n'umwe mm-hmm. kujya kuba hatanye hariya ugasanga bamufata uko usanzwe kuriya mm. rero agahita ahitamo gufata kuganura ibarabara mm-hmm. ikindi nacyo nshobora kuvuga ariko tukiri ngaho nyine abana urabona iyo bakuye mu ibarabara baca basubirayo hadaciye n'akanya gato warabyumvise wibaza ko byaba biva kuki umviriza ndakubwiye mm. hari ukuntu bavuze ngo ngo bo babonona ngo ibicanke biriya mhm. abonona se bajya abana gusa mm. hari n'abandi mbona mu mabarabara bafite n'imyambaro ibagenga mugabo biri kwa ibyo bonona nabo ni nk'abandi ndamujyana hariya ku ihingiro ry'amasefomi mm. maze kuba ndamushikanyeho mbona yinjije mu nzu amenga agiye kunzanira amahera agarutse aho yombaye amahera ashira ngo ngo wangu ngo ngaha nagufashe eh, reka ndamubaza urafashe kubera iki urafashe nk'utunze itegeko irihe akambwira ngo wari kurakora amasaha yarengeranye mhm. Nashimye yuko Burundi bwamye bufise ingabo. Eh ingabo. Odiye kufasha bariya bo muri Kongo kugira ngo barabingene botabaruka. Mhm. Mm ni byiza nakengurukiye ababarungitse hmm. kandi ntibyoroshya kunezera murabona igice twaciyemo na twege twaraciye mu mubabaro mhm. ariko imana yaradufashije turakira hanyuma rero umuntu ngo yitabye imana kandi ku bantu basanzwe bifise ngo naho nyine ngo ni umunsi mukuru niko nabyo babivuga mhm. uti rero iyo minsi mikuru uyitubwiye kubera ushaka kutubwira iki bandanya bandanya utubwire eh nagoma nsembwa rero kintu kijyanye n'abantu bagirije igongwe bo mu ibohero mm. ni ukuri abantu bo mu ibohero yego murakoze mhm. ikiganiro nigira ucushikirije nga kuri radio isanganiro tubandanya tubakira kugira tubaye ijambo namwe mugire icyo muvuze ko ku makuru yabaye muri nondwi hari harimo winga bw'ivyuma Sene meranye sekundi munywanyi aciye ava ku murongo Allo ari kundi yashitse haro nagomba mbanze nibutse bano bantu baba bagejeje gutelefona muri bino biganiro ni abantu nemera cyane kandi abantu batohoza amakuru yewe mm. abo amaze iminsi ngendera hariho umuntu ashobora kuza akaba ari nk'umuntu w'umwabone aceka ku iradiyo agakiza nk'icyiyumviro cyabure akavuga amakuru mm-hmm. ugasanga nk'ubu uyu muntu kabisa arapfa cyangwa soda arakanyoye kamaze kujya mu twatsi tw'ibintu bidatererana ugasanga nk'ubu ariko aratoza abantu ababwira ngo ngo jewe ngo ndoce ndakwega kurisanganira ngo ndabivuge ngo ngo ndabivuge ndabwire kuko bagiriye nabi mm, ariko ngasa hantu kuregeranira canke yo gushikiriza amajambo yari yo yose mhm. bandanya ni ukuvuga rero twebwe ikintu cy'ubutungane kabisa ngaha mu ruyigi ubu bari kuba aba abajeje kubikurikirana bariko barakora kabisa kandi nibigera bicara kuko ubu ndabona kabisa yuko babifitemo ingufu cyane rwose gutumba kubera Mhm. masezerano twinite duce tumuherana ariko yakarashima ubutungane ku banyoro baheruka kure kugwa mu ruyigi undi munywanyi yashitse aro alo alo ni sawa sawa musaza iri cyari musaza eh umeze neza ne ndakomeye eh ndakumva kabisa omenga warose namateke yakwiye hasha ibijyu ya yaya ivyo nivyo bikomeza ivyo nivyo bikomeza komera mugeme eh wewe uti wakwita gute wakera hari ivyo vyazi hari ivyo zari zimaze kurya Jivena reka reka reka reka eh kimwe canke bibiri eh nukuri mumaze kuri kuturitumwa byinshi Leo uno musi mwari mwari mwisekeza ryo kuyica ivyo bibwa Nukuri twabikoze mugabo rwishe nkeyi rwishe nkeyi nta byinshi byapfuye Mwishe zingahe nitwa nyanjwe davidi mhm, uri hehe davi ndi muri zone rugari mu ntara ya muyinga mhm, kazi rero ugira icyo ushikirije nawe mwomanza mukambwira amakuru biba yaciye ku iradiyo ino munsi kuko ndagiganira ndakinziyemo ubunyene uzoze urabanza wumviriza hanyuma uhejeje kumviriza uce uri telefone kugira ngo ushikirize amakuru ku nkuru bawumvirije mhm, bandanya bandanya ndakumva eh, hanyuma rero tuwe kuri ibi bintu umuntu arashobora gufungwa mm. hanyuma ntakwirikiranwe mhm. bagaheruka batereyeyo umenya iki kintu nta n'ikintu kikiraba rero nyakubahwa perezida nyakubahwa evariste mhm. nibyo by'ibyo rero urabona ibyaraye bibaye bamwe bakabidagurwa aha twari twarafukamwe ko turicwa aho umuntu asuma amanuka ukazobura n'umumba turira mu nzira mhm. rero urumva nyakubahwa ntabwo umakobya nubwo bavuga ngo ngo n'amaparara ngo n'abavamuhira uyu eh. asa amavamuhira bwa nta twabibona abashinga abacamanza nabo bagifise akageso nkako ko guca iza nkondagonde bo wabwira iki eee eh, kurumva yewe ndagira ko kuko jewe banyita sanzamanwa bakwita sanzamanwa sanzamanwa aricyo zine bantazi sanzamanwa sanzamanwa eh sanzamanwa rero twumve egome no kuvuga bamaze kumva yuko umukuru w'igihugu ariko arakora uko mhm mu kabare numva bamwe batanguye kwidoga bamwe ntibyabaguye neza eh abutaguye neza bari nk'abandi eh, ni bamwe babandi nyene bamenye kuja bicaye arandi ku marugo mm. mhm. sanzamanwa rero ngo niba mwamenyere kurya abandi bicaye ku marugu abantu gabasha ni bande kumbure bibwirwa benshi bikumva bene byo ubundi munywanyi ku murongo aro turabandanya twakira abatwakura muri kino kiganiro gira ushikirije mu kanya ndashobora kwakira nka bangahe aha niko ndaraba ku isaha yanjye ndabona ndashigaje kwakira bake aro amahoro neza ndagarutse eee kazi unyarutse unyarutse ugira ati w'umurongo abandi ego hama kuri kiriya tekeye abana bo mu ibarabara mhm. ni uko e, barabakurayo hama bakagaruka igituma mm. bagaruka ni iki mm. ni uko abajejwe intwaro badakurikirana ngo barabe uwo muntu icyatuma mu ibarabara icyo mhm. ari hari umuntu ajya mu ibarabara ku mhm. buryo urabona ibihe twaciyemo biragoye mm. cyane nuko imana ishimwe ko byatoye umuti ugasanga umuryango we wose waraheze ntamenye iwabo ati ni hehe nimba yomutse yarabibuze ababyeyi agaca yomurwa na ba se wabo bande ku mpamvu kugira ngo bihagire amatungo bagire iki mukurikirane asubizwe mutwiwe mhm. nicyo cyotuma bihabama izo mu butunga nabyo nsozera oh, n'iby'igitoro n'uko mpereye mu butungane n'uko abategetsi bazabagenda mu ntara bakavuga ati mbega ino sentare zikora gute abanyagihugu n'ubuca urubanza bakavuga bati yego cyane rwose eh, ni umusore akiri muto cyane w'umujene yugaye aho ni sawa umenga aterurira n'icuma kabisa afise umukono umenga n'umwe waramba abikore azokoreshe mu bikorwa sawa sawa urakoze yego mhm. ibiciro byose byaduze abantu saka kubitorera ko baranigana abandi gwasanga bikinjirwa ibihumbi cumi na bitanu mhm. kumbure ayo n'amakuru muzotubwira mu kiganiro cyo kwa mbere aho iwanyu havugwa make uno munsi mugira ico mushikirije ku nkuru tuba cishinga ku radio aha nshobora amaze gupfa ku murongo wonyarusa mu no genda mwakiri aro muvugana na nduwayo apa muri komine rya soro eh, nyarusa kivina nyarusa mu mwanya watujyanye ikintu nagomba gushyikiriza mhm. nagomba gushyikiriza iby'igitoro mm. nibagerageze barabe turabe barabe uko tworonka gatorokeri boba badufashije mm-hmm. ikindi nacyo noshikiriza ujya mm. mushikiranganji ujya mushikiranganji yashitse kwa barya abantu mm. nashike nashike hose agerageza araba ashike hose vrema ni ukuri mm-hmm. mparuye hariho benshi bataye ibyangombwa hariho benshi batumvirizwa n'abantu hariho benshi batarasamba mm-hmm. yobafashije vrema ashe yobakoze kweri Mm-hmm. ikindi nacyo ni uvuga ko ujya muntu yaturiye ujya muntu mm-hmm. abo tuzi inyama mm-hmm. nyarusa nyarusa ujya muntu ntarabe bamuha igihanuko yeri yaragesheje naho bavuga ngo bakunda inyama mm. hamwe na Joseph yatwakuye ari Buraza Munengo yatwakuye ari Karusi Yohani yatwakuye ari Rusaka Masezerano Jean Marie ari Ruyigi Juvenal Ndayizeye ari Buraza David Nyandwi ari mu Ruyigi Emile yatwakuri Tangara hariya Ingozi Jean Bosco Mabanda Celestin yatwakuri mu Kanyosha hamwe na Joashe ari ibujumbura Bujumbura hamwe no Juvenal aturangirije kino kiganiro ari mu Gyasoro mwakoze mwege mwese mwari mugiteza abiri yakoze Asenme irambona ikarafasha mu buhinga bw'ivyuma Jean Marie Vianney ndakumana mwari kumwe kuri micro ndabasezerere ndabipfuriza kugira weekend nziza nijoro ryiza muherereye hose mugire aho muba mubahwe na gahwane hanje tukazosubira mu bindi biganiro byo ku munsi wejo mugire ijoro ryiza mwese murakoze Giricho shikirije Giricho shikirije ivyo navyo nibiki Ego giricho shikirije kumakuru yaciye kuri radio isanganiro mu kiganiro icyo ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota